بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Əli bayramlı qardaşların tələbinə görə e, onlara ürəkdən keçən bir neçə tövsiyə eləmək istəyirəm. İlk öncə qardaşlara, umumən bütün Müslüman qardaşlara ve xüsusən de Əli bayramında olan qardaşlara təqvanı tövsiyə edirəm. Çünki təqva Allah Əzzə ve Cəllənin bütün peygamberlere ve bütün ümmetlere əmr etdiyi və tövsiyə etdiyi məsələlərdən biridir. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurur: "Ve laqad vassayna utul kitabe min qablikum ve iyyakum en ittaqullah." Allah Azza ve Celle sizlere və sizdən, sizdən öncəki əhli kitabdan olanlara Allahdan qorxmağı tövsiyə etdi. Nisa surəsi 131-ci ayə Təqva bütün xeyrin qardaşları başıdır. Bütün xeyrin başıdır. Allah Azza və Cəllənin tövsiyəsi təqvanın nə qədər əhəmiyyətli və önəmli olduğunu ümmətə bildirməkdədir. Və Allah Taalanın bu ayədə zikr etdiyi hədəf və yaxud da zikr etdiyi e, bu ümmətə və bu ümmətdən öncəki olan kitab əhlinə bu tövsiyəsi onu göstərir ki, ümmətin ən çox maraqlanması və yaxud da ehtimam göstərməsi lazım olan məsələlərdən biri təqvadır. Allahdan qorxmaq. Allahdan ona yaraşar şəkildə qorxmaq. Allah Taala qullarından, bəndələrindən istədiyi şəkildə, tələb etdiyi şəkildə qorxmaq. Allah Teala Qurani Kərimdə həmçinin Alimran surəsinin 102-ci ayəsində buyurur: "Ya eyyuhellezina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi və la tamutunna illa və entum muslimun." Ey iman gətirənlər, Allahdan ona yaraşar şəkildə qorxun və müsəlman olaraq can verin. Müsəlman olaraq can verin. Bir insan sadəcə dili ilə mən Allahdan qorxuram iddia etməsi doğru olmaz. Gərək insanın gerçəkdən Allahdan qorxub qorxmaması şəriətə görə olsun. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu bu ayənin təfsirində deyir ki, həqiqi Allahdan qorxmaq ən yuta'a fələ yu'sa. Allaha itaat etmək və Allaha asi olmamaqdır. Və yuzkara və fələ yunsa. Allahı zikr etmək, Allahı xatırlamaq, Allahı yad etmək və onu unutmamaqdır. Və en yuşkara fələ yukfar və Allaha şükür etmək, Allaha təşəkkür etmək, Allaha qarşı səmimi olmaq və naşükür və nankor olmamaq. Təqvanın həqiqi mənası budur. İtaətdə davamlı olmaq, asiliklərdən qaçmaq, Allahı daimə darda və rahatlıqda Allahı yad etmək, xatırlamaq, varlı halında, kasıb halında, güclü halında, zəif halında, nə olursa olsun, tək olanda və cəmaatın içində olanda, harda olursan ol, Allahı unutma. Allahı unutma və onu daima xatırla. Və Rəbbindən olan hər şeyə şükr etməyə çalış. Nankor olma ginən. Nankor olma. Həsənül Basri rahimehullah deyir ki: "El-muttaqun ittaqu ma harramallahu aleyhim və addu maftaradallahu aleyhim. Əsl təqva əhli onlardır ki, Allahın haram etdiyi şeylərdən çəkinirlər, çəkindilər və Allahın əmr etdiyi, fərz etdiyi, vacib etdiyi şeylərdən möhkəm yapışdılar. Əsl təqvanın əsas əlamətləri budur. Ali radiyallahu anhu, Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhu deyir ki, "Ət-təqva hiyəl-xawfu minəl-cəlil." Gerçək təqva, həqiqi təqva Allah Azza və Cəllədən qorxmaqdır. Vəl əməlu bittənzil Allahın nazil etdiyi kitaba görə əməl etməkdir. Kitabda, şəriətdə necə gəlibsə, əməlləri o şəkildə əda etməkdir. Vəl qanaətu bil qalil vəl isti'dadə liyevmir rahil və Allahın verdiyi az da olsa onunla qənaətlənmək, nankor və naşükürlük etməmək, az da az, çox da çox, Rabbin sənə nəyi veribsə, onunla qani ol və həmd elə və ölüm üçün hazırlaşmaq. 4 əlamət. Əli radiyallahu anhu təqvanı belə vəsf eləyir ki, Allahdan qorxmaq, şəriətə görə, kitaba, sünnəyə görə əməl etmək, e, Allahın verdiyi hər şeydə qənaətli olmaq və ölüm günü üçün hazırlanmaq, qəbir aləmi üçün, axirət günü üçün hazırlanmaq, salih əməlləri çoxaltmaq. Ömər ibn Abdülaziz rahmehullah deyir ki, Leysə təqva. Təqva sadəcə gecələri qiyamın leylə qalxıb gündüzləri oruç tutmaqdan ibarət deyil sadəcə. Lakin həqiqi təqva Allahın haram etdiklərindən çəkinmək və Allahın əmr etdiyi şeyləri yerinə yetirməkdən ibarətdir. Həqiqətən qardaşlar, bəzi elm əhli deyir ki, e, təqvanın, Allah qorxusunun əsli odur ki, bir qul Allahdan necə qorxmaq lazımdır, hansı şeylərdən çəkinmək lazımdır, hansı şeylər etmək lazımdır, onu öyrənməsinə can atmasıdır. Taqvanın əsli budur. Və sonra ona görə davranması, qadağan şeydən çəkinməsi və əmr olunan şeyi yerinə yetirməsi. Taqvanın əsli budur. Həmçinin, əziz qardaşlar, təqva bütün peyğəmbərlərin, bütün peyğəmbərlərin ümmətinə ümmətlərinə etdiyi tövsiyələrdən biridir. Qısa deyəcəm, özünüz inşallah təfsilatına baxarsınız. Baxın, Şuara surəsinin, Əş-Şuara surəsinin 106-cı ayəsinə, 124-cü ayəsinə, 142-ci ayəsinə, 161 və 177-ci ayəsinə. Həmçinin Ankabut surəsinin 16-cı ayəsinə. Orada görəcəksiniz ki, gerçəkdən peyğəmbərlər də ümmətlərinə təqvanı tövsiyə ediblər. Allahdan gerçək şəkildə, qardaşlar, qorxmaq, Allahdan ona yaraşar şəkildə qorxmağa can atmaq, insanın həyatda olan izdirablarının, sıxıntılarının, kədərlərinin, qəmlərinin getməsinə səbəb olur. Və insanın dünyada olan işlərinin çoxsu asanlaşır. Allah Teala Qurani Kərimdə buyurur: "Və men yettaqillaha yec'al lehu makhraca." At-Talaq surəsi 2-ci ayə. Kim Allahdan qorxarsa, Allah ona çıxış yolu göstərər. Yəni bütün izdirablardan və sıxıntılardan çıxış yolu göstərər. Və həmçinin Talaq surəsinin 4-cü ayəsində Allah Taala buyurur: "Və men yettaqillaha yec'al lehu min emrihi yusra." Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun işlərini asanlaşdırar. İkinci tövsiyəm qardaşlar, çalışın, faydalı elm almağa çalışın. Çünki elm almaq, faydalı elm almaq, şəri elm almaq ən faydalı və ən böyük ibadətlərdən sayılır. Və həmçinin Allah yolunda olan cihadın növlərindən sayılır faydalı elm almaq. Və çalışın, elə bir gününüz keçməsin ki, elə bir gününüz ötməsin ki, siz orada nəyisə öyrənib və ya, və yaxud da nəyisə öyrətmiş olmayasınız. Faydasız gün keçirməyin üzərinizdən qəti şəkildə. Və həmçinin çalışın, e, elm öyrənərkən faydalı elmlərdən yapışın. Faydalı elmlərdən. Çünki doğru elm almaq, faydalı elm almaq bir çox ixtilafın, bir çox e, mübahisələrin qarşısının e, almaq üçün ən böyük həllərdən biridir. Həmçinin Allah Taala'nın tövsiyəsidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə buyurur ki: "Və qur rabbi zidni elmə." De ey Muhammed, ya Rabbi, mənim elmimi artır. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm dualarından biri budur. Həmçinin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa." Ey Allahım, fayda verməyən, fayda verməyən elmin, elmdən sənə sığınıram. Və bu nəsihətimdə həmçinin qardaşlar sizlərə tövsiyə edirəm, e, qardaşlığı qoruyun. Qardaşlığı qoruyun və bir-birinizi sevin bir-birinizi sevməyə çalışın. Özünüzə istədiyiniz xeyri başqa qardaşınızla paylaşın və başqa qardaşınıza sevməyə çalışın. Yəni qardaşlıq sadəcə libasda olmasın. Qardaşlıq sadəcə yemək içmək süfrələrində, toylarda, keflərdə olmasın. Daima qardaş olun. Geniş gündə də, dar gündə də, sıxıntıda da daima və bir-birinizin qədrini bilin. Və həmçinin tövsiyə edirəm, Çalışın aranızı, qardaşlığı pozan, qardaşlığı fəsada uğradan, qardaşlığı parçalayan nə səbəblər varsa, hamısından uzaq durun. Hamısından uzaq durun. Çəkinin. Qeybətdir, nəmmamlıqdır, iftira atmaqdır, yalan danışmaqdır, böhtandır. Hamısından uzaq durun, qardaşım. Çalışın, bunu etməyəsiniz. Və yaxud da edən insanlara qulaq verməyəsiniz, qulaq asmayasınız. Və həmçinin sizlərə olan tövsiyələrimdən qeyrətli olun. Dinə qarşı qeyrətli olun, İslama qarşı qeyrətli olun. Allahın dini tapdalandığı zaman soyuq qəlblə oturmayın. Bizə nə deməyin? Çalışın əlinizdən gəldiyiniz qədər islah eləyin. Şirkə düşmüş, küfrə düşmüş, bidətə düşmüş, günahın içində boğulmuş, sıxıntısı olan insanlara yardım əl açın. Və özünü heç vaxt təhqir eləmə ki, mənlik deyil, xeyr. Ola bilsin ki, sənin qəlbində olan ixlasla Allah Taala nə qədər yıxılmış insanları qaldıra. Nə qədər günaha düşmüş insanları Allah xilas eləyə və sənin üçün böyük əcr ola. Və həmçinin sizə olan tövsiyələrimdən qardaşlar, xüsusən Əli Bayramlı qardaşlar, çalışın, dəqiqləşdirməmiş heç bir məlumatı yaymayın. Bugün informasiya vasitələrində, sosial şəbəkələrdə çoxlu yalanlar var. Çoxlu söz söhbətlər gəzir. Çalışın, bu şayələrə uymayın hər hansı bir xəbər eşitdikdə onu təsdiqləməyə çalışın və təsdiqlənməmiş heç bir xəbərin yayılmasına vəsilə olmayın. Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizləri eştifaydınlardan etsin, həqiqi qardaşlardan etsin və mömin olaraq yaşatsın, huzuruna mömin olaraq köçməyi nəsib eləsin. Son kəlməmiz la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah kəlməsini nəsib eləsin. Selamun aleyküm və rahmetullah və bərəkət.